Andalusam Sljedeći hadis, četvrti hadis po redu, znači pazite, ne ulazimo sve u detalje, ne ulazimo sve, sve mudrosti ovog onog hadisa, već smo da nećemo, da nećemo rad biografije ashaba, koji prenose hadise, jer to vremena, to na puno uzme vremena, da, je da se, da se baziramo na fiksku stvar jer cilj hadisa je bio da saberu hadisi koji govore o fiku. Sljedeći hadis od Ebu Hureyre radijallahu anhu, ena Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kal. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je Allah poslani sam znam rekao da voda ahadukum kada neko od vas uzima abdest. Fel al fi enfihi ma'en. Kaže, neka ubaci u svoj nos vodu. Thumme li i neka je izbaci, neka, neka istrese nos. Omen steđmera fel jutir. A onaj ko se peri poslije nužde e, sa nekim čvrstim predmetom, on se misli sa kamenjem. Istiđmar znači pranje sa kamenjem. Brisanje. Nečistoće sa kamenjem. Fel Neka to uradi u neparnom broju Neparno broj, znači 3, 5, sedam, najmanje u drugim Ja sam pojašnjeno da najmanje mora biti 3 puta. Vojde ste ikada ehadukum a kada neko od vas se probudi iz sna, fel jaksil dejihi, neka operi svoje ruke, svoje šake, kable en judhilehuma fil ina, selaten. Neka operi svoje šake prije nego što ih stavi u posudu, tamo koji ima vode, tri puta, neka operi tri puta. Fe inne ehadekum la jedri e ine batet jedehu. Jer ne, zaista neko od vas e, ne zna, neki od vas ne znaju, e, gdje im borave njihove ruke, bate, gdje im borave prilikom spavanja ruke. U rivajetu kod muslima došlo, fel je stenšit, e, bin hareihi min elma. To je dodatak, znači u od muslima kaže e, Felijestenšir, neka, neka ubaci na znači ubaciti vodu u svoje nozdrve sa vodom, a kaže u fi lafsin u e, onaj ko abdesti Felije Stenšik, e, znači neka ubaci vodu u nos. Isti šak znači ubaciti vodu u nos, a isti sar znači izbaciti vodu iz nosa. Kod nas to jednom biš kaže, jel da, da se osikne. Ovdje sve što naglasiti, znači u hadisu što je doslo, znači bitno ovdje stvar ova termin istiđmar, istiđmere, a to je u stvari, znači čišćenje nečistoći, čišćenje nečistoći e, sa kamenjem, sa čvrstim prijedetom. Hadis ukazuje, znači ovdje u hadisu imamo tri stvari, opće značenje hadisa, spominju se tri stvari, tri tematike se obrađuju. Prva tematika je vezana za osobu koja uzima abdest kada hoće da abdesti, odnosno prilikom uzimanja abdesta, pardon, prilikom uzimanja abdesta, da je od propisa, od sasvim dijela uzimanja abdesta, da izapere nos, odnosno da ubaci vodu u nos i da izbaci vodu iz nosa. E, šta je pojašnjenje toga? Zato što je nos sastavni dio lica, a lice je po kuranskom ajetu naređeno da se operi prilikom uzimanja abdesta. Znači, ovaj namadis ukazuje, naredba je došla u njemu, da je obaveza zaprati nus prilikom uzvanja abdesta. Druga cijelina koja se obrađuje u hadisu, a to je da onaj ko se čisti poslije nužde, svejedno velike ili male, da prilikom brisanja čvrstim predmetom, u slučaju slučaju stižmar misli kamenjem, da to uradi ala vitrin, u neparnom broju, a drugim, u drugim hadisma plašeno da je, da je najmanje treba biti tri puta. I da je to vađib. Najmanje tri puta. Ima naravno kod da skupina kaže da je dovoljno da se, da se obriše i da otkloni nečistoću. I da se ovaj propis samo u pitanju kamenja. Ako se čovjek briše papirom drugačije. Ako je sa kamenjem, onda je drugačije. Sa kamenjem je teže otkloniti nečistoću. I tako dalje. Treća cijelina koja se obrađuje ovdje u hadisu, a to je da onaj ko se probudi iz sna, ustane, da ne stavlja svoju šaku u vodu prije nego što je operi tri puta. Kako će operi tri puta? Pa znači da, da pospije sebi na ruku, jedno, dva, tri puta operi prvo van posude, pa onda stavi posudu. Ovo, na što se odnosi? U ono duba prije nije bilo kod nas česma, ili da su svi imali posudu, pa imaju u posudni vodi, pa sebi naspi i, či, čisti. Nego su ljudi stavi ruku u posudu i uzimaju i abdeste i znači uzimaju abdest, znači stavi ruku posudu. Šta je smisao ovdje ovog propisa? U tome je smisao, znači ako on noću spavao i došao tu pojašnjenje u hadisu, ne zna gdje mu je boravila ruka, gdje mu može borati ruka. Znači na stidnom mjestu, na E, na, na dva prirodna otvara, znači može brojati pa ne zna, da, da, da se počešao, da je radio nešto, znači ne zna, ne e, ovaj, e, kako je se mogao ponašati u snu. Iz tog razloga, da ne bi odmah stavio tu vodu pa, pa time može zaprljati vodu, nego prvo operi ruke van posude, jer se tako prije bilo, znači da danas ovo ne bi važno, danas uglavnom imaš česmu, otreš na česmu, znači nema, znači, nema bojaznosti da ćeš isprljati tu vodu. Ovo bi se odnosilo ovaj propis, ako bi se našli negdje u sredinu, ošli mi planinari tamo vam negdje, imamo samo vodu tako u toj posudi, čak nemamo flaše da pospijemo, nego moramo moramo rukom zaroniti u posudu, da se na to odnosi. Ima redukcije od E, dobro, Sarajevo još uvijek ratno, ratno, ratno, ratno stanje, još uvijek za vodu. Znači, to su tri cijeline koje se spominju ovdje u hadisu. E, e, ovdje sad imamo određeno lagano razilaženje među njacima, a to je prva mesela, a to je, e, razilaže se učenjaci oko sna. Oko sna, nakon kojeg je obaveza oprati ruke. Da li se to odnosi samo na sam spavanje? Da li se odnosi samo noću spavanje ili misli se i noću i dan. Zašto? Zato što je u hadisu došlo feine ahadakullah jedrije ine batet. Batet znači noću spavanje. Bate, bate je bit ili me bit, ono što je vađi, ko, ko, ko je ovaj, ko je više ženac ozveni drugu ženu, kaže me bit vađi, onda me bit, e, da, da na bit pravi jedno dijelo među ženama, jednu noć kod jedne, drugu noć kod druge. Dvije noći kod jedne, dvije noći kod druge, znači kako se to govori, tri kod jedne, tri kod druge. Me bit se vraća, noću je, znači to obaveza, znači po danu ide svakog se bavi, e, vrši poslom, radi, zarađuje i tako dalje, izlazi van kuće, da e, je taj me bit ovdje, kaže, Spomnite u hadisu, ne zna gdje mu je noću boravila ruka kad spava. Pa kaže, skupina učenjaka, e, propis se odnosi samo kad noću spava pa ustane. Da je onda jel, e, propisano zbranja ruku na način kako spomenuto. Druga skupina kaže, nije i u tome znači. Većina učenjaka kaže da nije ibret u tome, što je spomenuto noću, misli se spomenuto tako zato što se noću uglavnom spava, nek se misli i dan noć. U tome su izdvojili, znači ima uh, Davud Dahiri i ima Mahmed gdje kaže se misli samo noć, na dan se ne misli. I da je mudrost u tome nije poznata i tako dalje. U svakom znači ima i ta dva stava. Bliže ovo, znači imaju ručenjaka, ali za najbolje da se misli svejedno spavao do, noću ili dan, jednom ljude kojima je poremećen e, bioritam u tom smislu, znači neko radi noću, danju spava i tako dalje, ili dio noći e, ovaj, provodi u poslu, a dio dana provodi u spavanju, i da se odnosi na ovaj isti propis u kontekstu ovog pranja ruku. E, drugo razilaženje kućenjaka ima po pitanju toga, <clears throat> po pitanju ovog pranja, je li ono vađib je li ono važib ili je mustehab? Na koje pranje ovdje govorimo? Šta? Jeste. Znači, da li je ta naredba što došla? U hadisu došla naredba. Fel jahsil neka operi svoje šake. Jel to se misli da je važib? Eh, kada dođe naredba, u naredba da eh, u formi, u osnova je uzima da je to nešto važib. Jel to važib ili mustehab? Džumu učenjaka je da je mustehab, a ne da je važib skupina se izdvojila u tome, između ostalih imam, imam Ahmed prenosi od da, da, je, da se uzima vanjsko značenje hadisa, a to je da je važi pranje ruku. U, ovoj situaciji, kako smo pojasnili, znači, bitno da razumijete situaciju, kontekst hadisa, znači situacija govori o tome da se misli na, na ono, znači, e, znači kada imamo e, vodu u posudi, koju e, da bi je koristili moramo baciti ruku. Znači na to se misli. A ne da, da kažemo da se propis odnosno neko sad ustani Znači, da bi, da bi abdestio, po česmo prvo tri puta mora oprati. Znači, ne, ne se na to. Nego, znači, ovaj propis ima svoj smisao u smislu toga da ne, da ne zaprlja, da ne zagadi vodu koju koristi inače. <clears throat> E, na ukazuje ovaj hadis, šta je dokaz ovog hadisa, e, dokaz za sljedeće, za propise, a to je prvo e, da je vađib u prvom, prvom, prvom dijelu hadisa je došlo obaveza, znači, e, da je važib, e, da je važib zapiranje nosa, odnosno ubacivanje vode u nos i izbacivanje vode. Kaže vam Nebevi, znači hadis po vanjskom značenju kazuje da je to važib, da je važib, a ne mustehab. E, druga stvar koja se zaključuje iz hadisa, da je, da je pranje, no, da je nos od lica, i da pranje nosa potpada pod lice, e, faksilu u džuhe, kako došlo u kuranskom ajetu, e, da se, se u pranje lica ubraja i zapiranje nosa. A vidjet ćemo imam drugi argumente o kojima, se pojašnjava da je zapiranje usta od pranja lica. E, također hadis ukazuje da je propisano prilikom čišćenja od čišćenja nečistoće nakon obavljanja nužde, da se to radi u neparnom broju. Ali ovdje se misli sa pranjem sa čvrstim predmetom. E, čvrstim predmetom, poput, znači ovdje misli se na kamen. E, Očistiti znači, nečistoću sa, kametom, sa kamenom nije isto sa nekim drugim predmetom koji je, koji je savitljiv. E, I zato se prenosi, kao što kaže Ibn da je specifično čišćenja nečistoće sa kamenom obavezuju to da, da postoji, kaže, određena olakšica doza u tome da je, da je za da je normalno da, ostaje, da ostane dio nečistoćina kod nosu. Zbog toga je nastalo ovdje ta mesela poznata koji dio nečistoći se toleriše prilikom čišćenja. Koji dio nečistoći se toleriše prilikom čišćenja E, zato što je za očekiva da će ostati nešto. I to je sad se različno učenjaci, to je pitanje za sebe, znači koji je to dio nečistoće koji smije ostati, e, koja je to količina e, znači količina misli se obimom, veličinom, da smije ostati nečistoće, da bi, što tema za sebe, koja se toleriše prilikom čišćenja od nečistoće. malo prije sam spomenuo, znači došlo u drugim hadisma pojašano da je broj čišćenja, ako se čisti čvrstim predmetom, da, treba biti najmanje tri, puta. E, naravno, pazite, ovdje, ovaj, ovdje se ovo prvenstveno se ovdje ovo misli na čišćenje od velike nužde. Čišćenje od male nužde je dosta jednostavnije, bar kod muškarca, jer osoba može vidjeti da li je ostalo što nije ostalo za razliku od čišćenja od velike nužde. E, također, hadis ukazuje na propisanost, na propisanost pranja ruke prilikom ustajanja iz e, putom buđenja i sna. E, sa spomenutim razilažim učenjaka spomenuli smo znači da li se to misli na ustajanje iz noća i da li, je ta naroda pranja, da li je ona vađib ili je, ili je mustahab. smo prevagli stav Allah zna najbolje što razilaženje će dana, prevagli stav da je po džumu učenjaka da se misli na spavanje, ustajanje iz sna noćnog ili dnevnog, to je svejedno iako hadisu došlo iz noćnog, i da je ispravno da je Allah za najbliže da je to, da je to mustehab, a ne da je vađib. E, narodni sadisa se kako također razumije zabrana, zabrana stavljanja ruku u vodu prije nego što se operu ruke. Ta zabrana koja je došla, Znači, e, opet znači, imamo razlijed učenjaka, da li je ta zabrana e, li tahrim ili li kerahije, da li je ta zabrana e, da, da misli da je haram da čovjek ima grije ili se misli da je mekruh. Jedno i drugo mišljenje ima među, kod učenjaka jedno drugo mišljenje se prenosi. I time smo završili komentar ovog hadisa. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.